Наглядачка злякалася, що дівчинка захворіла на тиф, і сама передала її лікарці Герді Оберхаузер та поставила діагноз запалення легенів. На щастя, в ревірі працювала російська лікарка Антоніна з військовополонених. Стан Оксанки дедалі погіршувався, і коли німецькі лікарі пішли, вона вирішила оглянути дівчинку. Та у тебе ж мокрий плеврит, мовила Антоніна. Герда Оберхаузер помилилась чи навмисно поставила неправильний діагноз, щоб не робити тобі проколу. Того ж вечора вона зробила Оксанці прокол легень і дівчині одразу полегшила. Вона тепер здобула собі в ревірі вірного друга, радянську лікарку, яка хоч і ходила без халата і виконувала за наказом голов лікаря Персі Трейта обов'язки санітарки, але по-справжньому лікувала радянських людей. Через якийсь час лікарку Антоніну перевели у підвал, доручивши їй препарувати трупи. Антоніна показала Оксанці і ще кільком хворим, котрим вона допомагала, невеликий погрибок навпроти їхніх вікон, де містилася трупарня. Направо біля входу побачити східців, що ведуть до підвалу. Мене можна знайти там після другої, коли гітлерівці обідають. Пообідавши, пересвати. І отже можна прошмигнути до мене непоміченими. На щастя, криза уже в Оксанки минула, і вона почала скоро видужувати. Єдине, що мучило, це голод, дуже хотілося їсти. Відчувала таку кволість у ногах, що ледь ходила. Як же я буду працювати, коли випишуть на роботу? гризла її думка. Одного разу заскочила до ревіру Марійка, тицнула їй шматочок хліба і домашні коржики. Це тобі передала чешка ружена з посилки. Їж. Як тільки мені пощастить прослизнутися до непоміченою, я ще щось передам, мовила вона і, побачивши, що до ревіру іде лікарка Герда, швидко зникла вискочивши через вікно. Табірні новини розповсюджувалися з барака в барак блискавично. Найчастіше в'язні розповідали один одному про все, що траплялося в таборі, на роботі, коли на фабриці чи на будівництві доріг сходилися в'язні з різних блоків. Якщо за обідом відлучались штубова і блокова, жінки встигали перекинутись новинами, оповістити, кого відправлено до ревіру, хто потрапив до штрафблоку чи до штрафного бункера. У блоці, де жили Марійка з Оксанкою, усі вже знали, що в лютому 1943 року до табору прибуло біля 500 радянських військовополонених. Це переважно молоді жінки і дівчата, які тримаються сміливо і незалежно. Вранці табором прокотилася звістка, що червоноармійки рішуче відмовились працювати на військових об'єктах. Коли після бані їм видали такі самі вінкелі, як цивільним, вони добилися червоних трикутників з літерами СЮ, які свідчили б, що вони громадяни Радянського Союзу. Німецька антифашистка Лотта розповідала начальник табору Бройнінг вирішив покарати рот армійок позбавленням обіду. Всю першу половину дня вони повинні були марширувати по табірштрасе. Радянські військовополонені вирішили перетворити це покарання на демонстрацію своєї сили. Дивіться, дивіться, як ідуть ротармійки. гукнув хтось із ув'язнених. Це було незабутнє видовище. П'ятсот радянських жінок по десять у ряд ішли чітко карбуючи крок. Вся колона рухалась як єдине ціле. Дівчина з правого флангу, це була Самойлова, дала команду заспівувати. Вона відрахувала раз, два, три. І тут могутньо пролунала пісня. Від радості Оксанка і Марійка навіть затремтіли, не вірячи своїм вухам. Вставай, страна огромная, вставай на смертний бой. Радянські дівчата іноді тихо співали цієї пісні у себе в бараці. Але щоб так голосно на весь табір, такого ще не було. Хтось доповів начальникові табору і старшій наглядачці Доротеї Бінц, вони вискочили на табір штрасе. Броїн щось кричав, посинівши від люті, а рот армійки крокували далі, не звертаючи на них уваги, навіть не повівши в його бік головою. Розійтися всім до блоку, аж пінився начальник табору. Та полонині доспівали пісню, потім, почувши команду правофланговою, рушили до свого барака. Бройнін готовий був відразу почати екзекуції, але, порадившись з табірним начальством, вирішив відкласти їх надалі. Адже зараз для них основним було не знищити радянських військовополонених, а примусити їх працювацький рейх. Від військовополонених табір дізнався про перемогу радянських військ під Сталінградом про оточення великої групи військ фельдмаршала Паулюса. Ця новина передавалася з блоку в блок і сповнювала серця в'язнів надією. На ранковому атолі жінки поводились як змовники. Незважаючи на окрики і побої наглядачок, вони вище тримали голови, перешіптувались, їхні очі світились радістю і гордістю. Цього не могли не помітити есесівки. Вони ще більше лютували, носилися як фурії уздовж колон. Досі полоненим говорили тільки про перемоги гітлерівських військ. У таборі вже знали, що Гітлер оголосив триденний траур у зв'язку з смертю фельдмаршала Пауліса. А те, що Пауліса полонили з великою кількістю німецьких військ фашисти приховували. Хай краще панує версія, ніби Паулюс загинув, ніж повідати світові про те, що він потрапив в оточення під Сталінградом. Про свої поразки під Сталінградом і Москвою гітлерівці не хотіли говорити, а тим більше в концентраційному таборі. Тут намагались усіх переконати, що їхнє рабство довічне що вравець з брюку, як ото в дантовому пеклі, потрапив до пекла, облиш усяку надію. І раптом військовополонені принесли звістку про перемогу радянських військ. Вона переходила з барака в барак, і вже в таборі не було людини, яка б не знала про це.